ქრისტეს შობას ავადიდებდეთ, ქრისტეს ასეც ისასამივეგებოდეთ, ქრისტეს აჩვენ ქვეყანისანი აღვამაღლებდეთ ღმერთსა დიდებულსა, და აც სიხარული თაუღაღადებდეთ ერნო, რამე თუ დიდე. წინა საუკუნეთა მამისაგან შობილსა ძესა მხოლოსა და ქალწულისაგან განხორციელებულსა ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა უღაღადებდეთ რომელმან აღამაღლერ ქა ჩვენი წმინდა ხარშენ უ